محمد سيد الكونين الثقلين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم دعمت دعة النصارى بما شئت مدحا فيه واعتكم Maşallah la kuvvete illa billah. Bu mübarek Mevlid gecesinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin saç şerifinin, sakal şerifinin bulunduğu şu mübarek mecliste Mevlid-i Şerif okumak üzere toplandık. Elhamdülillah Hiçbir gece bu kadar gelmiyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkına, muhabbetine daha ziyade geldiniz. Allah Teala sevginizi ziyade eylesin. Amin. Onu da sizi sevmesini nasip eylesin. Ve şefaatine cümlemizi nail eylesin. Şimdi yatsı namazına kadar Mevlid-i Şerif okunacak. Arada salavat-ı şerifeler okunuyor. Ondan sonra yatsı ezanıyla bitireceğiz. Cemaatle namazımızı eda edeceğiz. İnşallah namazdan sonra da Mevlid-i Şerif'le ilgili ders ve sohbet yapılacaktır. Rabbim tesirini halka eylesin. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakal şerifine, şar-ı şerifine, şar-ı şerifinin suyuna, nal-i şerifine, Mevlid-i Şerifine, bu gibi Evliyaullah'ın sünnetlerine, sahabe-i kiramın sünnetlerine itiraz edenlerin inadına bu millet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nişanlarından vazgeçmiyor elhamdülillah. Bunu gösteriyorsunuz. Bu cemaatinizle bunu gösteriyorsunuz. Bu bereketsiz, hayırsız adamlar, suratları meymenetsiz adamlar, nursuz adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlatan her şeye düşmanlık ediyorlar. Ve onun hiç hatırlatılmamasını istiyorlar. Ve onun devreden çıkmasını istiyorlar. Zaten bu tip, bu kafalar hadis-i şerifleri de inkar ediyorlar. Ama buna bu, nail olamayacaklar, bunu başaramayacaklar. Bugüne kadar ne kadar din düşmanı, sünnet düşmanı, şairi Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellemin nişanlarının düşmanları geldi geçtiler. Esameleri okunmuyor. İsimleri okunmuyor. Cisimleri defoldu gitti. Lanetler üzerlerine kaldı, yağıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedenler, onu methedenler, onun hakkında mevlid yazanlar, mevlid kıraat edenler, e, siyerini yazanlar, işte hadis-i şeriflerini nakledenler, bu alimler ve veliler e, hiç ölmüyor ve kıyamete kadar da yaşayacaklar. Ve cennette ebediyen zaten abad olacaklardır. Sizler de onların sevgisiyle, muhabbetiyle, onların açtığı çığırdan, açtığı yoldan gitmek üzere burada bulunuyorsunuz. Bundan dolayı ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haberdardır. Ve kainat efendisi böyle meclislere teşrif eder. Bunun için rüya görmeye lüzum yok. Salavat-ı şerifeler okunan meclislere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif eder. Bu illa cübbelinin, takelinin meclisiyle sınırlı değildir. Kim nerede salavat-ı şerif okuyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti orada hazır olur. Çünkü ben duyarım buyuruyor. Kim bana selam verse selamına cevap veririm buyuruyor. Nasıl alacak selam? Selam aldığına göre kimin selam verdiğini biliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer ölüler gibi haşa ölmüş değildir ruh şerifi beden şerifinden ayrılmakla beraber ruhu şerifinde çok büyük tasarruf vardı. Başka ruhlara benzemez. Bütün ruhlar onun ruhundan medet bekliyor. Bütün ruhlar onun nurundan yaratılmış. Ruhu külli sahibidir. Hadır aleyhisselam, İlyas aleyhisselam ma öyle ruhaniyet verilmiş, istedikleri zaman istediği yerde şekillenerek, suretli bir şekilde gelip insanlara görünüyorlar. Bunu inkar edene deli derler. Tımarhanede yer bulunmaz. Hızır Aleyhisselam meselesi. Bu kadar mütevatir bir konu. E Hızır Aleyhisselam böyle olursa ya Resulullah nasıl olur? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cahilliğin, echelliğin lüzumu yoktur. Biz hak üzereyiz elhamdülillah. Bu Mevlid-i Şerif gecesinde de sizler şeref verdiniz. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepimize şeref verdi kainatın efendisinin e, şerefi altında, gölgeleri altında, ruhaniyetleri, e, himmetleri altında sığışmış, sıkışmış duruyoruz. Allah Teala bu daireden çıkartmasın. Fazl-ı keremiyle. Allahümme amin. Şimdi bu dernekteki görevli arkadaşlar da e, cemaat bayağı geldi. Ben bu kadar tahmin etmedim. E, şey yetişsin yani herkese şar şerif suları, mübarek okumuş, Mevlid-i Şerif okumuş lokumlar, hurmalar, hediyeler. Yani ona bir baksanıza. Sayı fazla gelen insanlar hazırlıklarını yapsınlar. Yok helva demiyorum. Helva yettiği kadar. O bir daha pişmez. Şar-ı Şerif'le şeyi. Yani gelen olur daha. Birkaç saat içinde gelen olur. Yani insanların hepsine yetecek kadar Şar-ı Şerif suyu efendim Allah Teala Hayır sahiplerinin hayırlarını, hediyelerini kabul eylesin. Amin. Amin. Bunları satıyorlar, para kazanıyorlar diyenlere de lanet eylesin. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi salavat-ı şerifi çok okumamız gerekiyor. Ben bugün şey okuyacağım. Mevlidül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Nazm-ı Nur-i Safa fi Mevlidi ve Mi'racil Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Şeyh Ali Muhammed et-Tantavi'nin e, İmam Derdir Hazretleri'nin Evliyaullah reislerinden onun mevlidini ders yapacağız. Yatsıdan sonra inşallah. O mevlitten beyitler halinde bir mevlid hazırlamış. Bu Muhammed Tantavi Hazretleri. Bu da 1368'de basılmış. 1368 yani 80 sene evvel falan Mısır'da basılmış. Efendim özelliği şu, farkı şu. Bilmiyorum belki de bunu beğenirseniz bundan sonra hep bunu okuyun dersiniz ama biraz farklı mevlidler de size tanıtmak isteyeceğim yani. Çünkü mevlid e, ulema evliya hep mevlid yazdılar. Mevlid bir manada siyerdir. E, ithaftır ve mevlid gecesinde hasıl olan ee, efendim vukuatın, irhasatın, nübüvvetten evvel olduğu için irhasatın haberleridir. E fakat e, makamlı okunduğu zaman ki sahabe-i kiram Rıdvanlı Ali Mecmain şiir okurlardı. Hasan İbni Sabit Hazretleri şiir söylerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde söylerdi. Ee, ondan sonra Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh söylerdi. Ee, İbni Abdullah Abdullah İbni Abbas'ın babası yani. Hazreti Abbas Efendimiz amcası şair idi, büyük şair idi. Hazreti Ali Efendimiz sahabenin hepsi yani. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Rıdvanullah Ali Mecmain, dört halifen hepsi büyük şairlerdir. E bunlar e, tabii birçoğu makamda söylüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde sohbet yaptığı mescidinde, meclisinde makamla şiir okunuyordu. Makamla, nameyle. Sünnette yeri var bunun. Makamla ve nameyle okunuyor. Ancak ne yok? Enstrüman yok. Yani alet yok, cihaz yok, müzik aleti yok, musik aleti yok. Ama makamla okunuyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz biraz çok hassastı bu işlere. E, zaten Nakşi Tarikı'da ondan geliyor. Ondan geldiği için de Nakşi Tarikı hala hassasiyetini sürdürüyor. Sürdürmesinde de fayda var. Yoksa millet cılkını çıkarır. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dedi, Ekraatün ve şiurun Biraz Kur'an okudular. Kur'an'dan sonra başladılar, şiir okudular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oturuyor. E, şiiri de makamla okuyorlar tabii. Hazreti Sıddık Efendimiz buyurdu. Dedi yani hem Kur'an kıraatı hem şiir burada okunuyor. Aynı mecliste hem Kur'an hem şiir olur mu? Birlikte e, olmasına şey etti yani. Şiire çatmasından değil de hem Kur'an hem şiir aynı mecliste Mescid-i Nebevi'de e, okunuyor, nasıl olur dedi. E, Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Ya Ebu Bekir, saaten haza fe saaten haza. Bazen bu okunur, bazen bu okunur. Ravvihül kulûbe saaten fe saaten bu da Hazreti Ali Efendimiz. Kalpleri rahatlatın. Çünkü sohbet yapıyoruz iki saat, üç saat. Maşallah sabırlısınız, dinliyorsunuz. E, biz de dinletmeye uğraşıyoruz tabii. O da bir mesai harcamak icap ediyor, iktiza ediyor. Sizi de zapt etmek kolay bir şey değil. Siz de zor duran adamlarsınız yani. Ama kalpleri rahatlatın. Kalpler yorulur. Kalpler yorulur, beden yorulduğu gibi. Göz yorulur, kulak yorulur, kalp de yorulur. Kalpleri rahatlatan şeyler işte meşru namelerdir. İslam'da nameler emsade vardır. Hatta Abdullah Dehlevi Hazretleri bizim Mevlana Halid Bağdadi'nin şeyhi Habibullah Can Canan Mazhar Hazretleri'nin mektuplarından e, 23 tane mektubu toplamış. ben de onun yazması var. Orada Habibullah Can Canan Mazhar Hazretleri İmam Rabbani'den sonraki silsile tarikat olarak Müceddidiye'den sonra Mazhariye ismini alır. Müceddidiye'den sonra Mazhariye. Benim size yazdığım, yeni tertip ettiğim silsilede sahibi tarikatil Mazhariye diyorum. E, kitaptan öyle aldım. Habibullah Hazretleri orada buyuruyor. Diyor ki kimse nameyle yani makamla Kur'an dışında ki kasidelerin Kur'an dışındaki kasidelerin makamla ve nameyle okunmasına ki biz itiraz etmiyoruz Nakşi Meşayih olarak. Çünkü edemeyiz sahabe-i kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde, meclisinde ve yanında yaptıkları bir şeye bizim itiraz etme hakkımız yoktur diyor. Ancak diyor bunu çok abartmak ve bunu tarikat dersi gibi bir zikir yerine geçirmekten dolayı Nakşi büyükleri diyor, e, zikirden daha ziyade sessiz, gizli zikirden haz ve nasip almışlardır. O yönden bu yolu tercih etmişlerdir. Ama Çeşdiye büyükleri, tarikat-ı Çeşdiye'de e, sesli nameler ve kasideler okuyorlar. Bunlara da biz itiraz edemeyiz çünkü sahabe-i kiramın yolunda da vardır diyor. Ancak e tabi şimdi artık e, işi saza çevirmişler, uda çevirmişler, tambura çevirmişler, enstrümanlara çevirmişler. Ha bu ne şeriatta vardır, ne tarikatta vardır. Bir tek defe müsaade vardır. Ney hakkında bazı rivayetler vardır. Bunun dışındaki enstrüman musiki aletlerine Hanefi mezhebinde Bak yine Şafii mezhebini demiyorum. Mezhepler arası ihtilaf vardır. Hanefi mezhebinde ve Nakşi tarikatinde asla bunlara müşahede yoktur. Onun için Mevlid-i Şerifler okunurken düz olandan ziyade nazımlı olan daha etkileyicidir ve tesir bırakıcıdır. Bu mübarek de öyle bir yapmış ki hepsinin sonunda Muhammed'le bitirmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Yani her beytin sonunu değil, her mısrağın sonunu. Yani Yok. Her beytin sonu. Beyt dediğin zaman iki mısradan oluşuyor. Her yani iki mısra bitiyor, bir e, ismi şerifle bitiriyor. Bu da Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem ismi şerifinin çok anılmasına vesile oluyor. Çünkü tam saymadım. Yani Miraç bölümünü okuyamayacağız. Herhalde vakit yetmeyebilir. Ne kadar var ezana? 33 dakikada. İnşallah Arada kıyam bahsi var. Ben kalktım işte kalkacaksınız. Orada 70 kere sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 70 hayır kapısını açıyor. Kim onu mevlitte kıyam eder de bunu 70 kere okursa bütün meşayih beyan ediyor. 70 hayır kapısını açıyor ve böylece e, hayır kapısı açılıyor demek, şer kapısı kapanıyor demek. Allah bu e, İstanbul'umuzdan, özellikle Fatih'imizden, Özellikle sur içimizden, bu bölgedeki camilerimizden, kutsallarımızdan, burada Kademi Şerif var burada, 1. Abdülhamit Han'ın türbesi Çemberli şeyde. 1. Abdülhamit'in şey Sirkeci'de. 1. Abdülhamit. Orada Kademi Şerif var. Efendimiz Aleyhisselam'ın bastığı da, ayak izi var orada. Ee, onun için buralarda çok kutsallarımız var. Ebu Ayyub el burada, Ebu Şeybet el-Hudri'miz burada, ee, onlarca sahabe-i kiram, Yüzlerce, binlerce tabi nizam var. Surların dibindeyiz biz. Çok muazzam bir bölgedeyiz. Çok kutsal bir yerdeyiz. Onun için e, Allah'ın bu okunan Mevlid-i Şerif ve bu 70 salavat arada kalktığımız zaman okuduğumuz ama siz her Muhammed'i duydunuz sallallahu aleyhi oturduğunuz zaman salavatsız geçmeyin. Sakın en cimri kişi benim adım anılıp salavat okumayandır buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnne evlen nas bi yevmel kıyamet ekserum aleyhi salat. Kıyamet günü insanların bana en yakını dünyada bana en çok salavat okuyanıdır. Yani yarın ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmaktan daha büyük bahtiyarlık olamaz. Ona ne kadar yakınsan o kadar kurtuldun. Ne kadar yakınsan cehennemden o kadar uzaksın. Bunun da tek çaresi salavatı çoğaltmak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu itibarla Kardeşlerimiz e, her ismi şerifte salavat eksik etmeyelim. Kıyamda da 70 kere salavat-ı şerifemizi. Edati ben arada belki merhaba fastına girerim. Yine çıkarız 10 kere daha 10 kere. Yani 70 kere toplamı oluyor. Ayaktayken 70 kere toplam salavat okuyacağız inşallah. Ondan sonra da oturup Mevlid-i Şerif'i bitireceğiz. Ve böylece 70 şer kapısı kapanacak. 70 hayır kapısı açanacak. Allah Teala zelzele ve deprem afetini vatanımızdan, memleketimizden, özellikle İstanbul'umuzdan bu mevlid hürmetine bu senede deforafı izale eylesin. Bundan sonraki yıllarda da her sene Mevlid-i Şerif okumalar nasip eylesin. Mevlid-i Şerif hürmetine azapları, azabını, gazaplarını, lanetlerini üzerimizden ve el sünnetin üzerinden deforafı izale eylesin. Tüm belaları kaldırsın bu Mevlid-i Şerif hürmetine. Mevlid okunduğu sene için kıtlıktan, kuraklıktan, Vebadan, salgınlardan, belalardan emandır. Ve güvencedir. Siz burada hazır bulundunuz. Mutlaka evinize, ocağınıza bu bereket ulaşacaktır. Özellikle Mevlid-i Şerif okunan şar Şerif suları, lokumlar ve bunlar da size bereket olacaktır. İnşallah hanım kardeşlere de önümüzdeki pazartesi sabah ondan sonra e, ne kadar kaç tane hanım kardeşimiz gelirse Ahmet Yesevi Derneği'nden bu hediyeler sunulacaktır. Pazartesiden Cuma'ya kadar hafta içi her gün saat 10'dan işte 3'e kadar herhalde aş dağıtılana kadar, o saate kadar gelen bütün hanım kardeşlerimiz e, Allah rızası için yapılan bu hediyeleri, e, ikramları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereketlerini evlerine, ocaklarına taşıyacaklardı.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 وسلموا تسليما إلهي قد خلقت لنا محمد لك الحمد الجميل على محمد وأشهد أنك المولى إلهي وأن رسولك الهادي محمد فقد أرسلته للخلق نورا وأنزلت الكتاب على محمد له الحسنى من الأسماء تزهو وأفضل ما نسميه محمد اللهم صل نبي قد أتى للرسل ختما وفي القرآن قلت وما محمد نبي ما له في الخلق ثاني على هام العلا يعلو محمد صلى الله عليه وسلم فإذ فضلته فضلا عظيما بتكريم فصل على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة منك يا مولاي تهدى كما يهدى السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وآل ثم أصحاب كرام بهم نرجو الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم خلقت محمدا في الأصل نورا صلى الله عليه وسلم فجاء الكون فرعا من محمد صلى الله عليه وسلم ويروي جابر عنه حديثا بأن الأصل في بدء محمد صلى الله عليه وسلم وقد شرفته ربي قديما بقبضتك التي جاءت محمد صلى فمنه لأجله جئنا جميعا ننادي يوم حشر يا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله يا قلمي لتكتب بلوح الحفظ إرسالي محمد صلى الله عليه وسلم فقال عرفت معنى منك يبدو فما معنى المقارن أي محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله يا قلمي تأدب وما أدراك ما معنى محمد محمد الذي في الكون أصل سأرسله إلى خلقي محمد محمد الذي منه استمدت جميع خليقتي ترجو محمد ولولاه لما أوجدت شيئا تراه موجدا لولا محمد فخر بسجدة لله لما رأى منه المحبة في محمد صلى الله عليه وسلم أفاق يقول بلغ رب عني له مني السلام على محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله يا قلمي سلام عليك أقول ذلك عن محمد صلى الله عليه وسلم قرأنا من كتاب الله آيًا وبين عن فضائلها محمد بخور بوريا gitsin بخور nereye kötü buraya koysun وميثاق النبيين اقترانا يقول الله افضلكم محمد صلى الله عليه وسلم اقر انبياء الله اني جعلت رئيسكم عبدي محمد صلى الله عليه وسلم ختام الرسل اخركم ظهورا بإرسالي وأولكم محمد فكونوا مؤمنين به تفوزوا بجنات حسان مع محمد فقالوا ربنا إنا أطعنا وآمنا بسيدنا محمد فقال الله إني ذو جلال شهدت بما نطقتم في محمد صلى الله عليه وسلم هو النور الموضح كل معمى فيا طوبى لمن والى محمد نبي كان في صلب بهين لآدم فازدهى فيه محمد تشاهده الملائك كل وقت بأشواق إلى طه محمد صلى الله عليه وسلم وآدم لا يرى من خلف شيئا سوى الأملاك تمدح في محمد فلما قد رأى كلا صفوفا تعجب إذ رأى ذكرى محمد صلى الله عليه وسلم فقال أذن إلهي شمت شيئا عجيبا عز في الدنيا محمد فقال الله لا تعجب فهذا حبيبي من سمع عنكم محمد صلى به ترجو الغفران إذا ما تناديني بمحبوبي محمد فأنت أبوه في جسد ولكن أبو كل على المعنى محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إلهي إن هذا جدير أن تسميه محمد صلى الله عليه وسلم أريد لنوره يأتي لوجهي تواجهني الملائك في محمد صلى الله عليه وسلم كذاك بإصبعي حتى أراه وأنظر بالعيون إلى محمد كذاك بإصبعي زدها ضياء بنور الصحب من والوا محمد صلى الله عليه وسلم أجاب الله سؤلا منه حالا فكان بي يشاهد في محمد صلى الله عليه وسلم وشيث قد بدا والنور معه يفوق البدر في حسن محمد صلى وآدم كان يوصيه كثيرا بأن النور يا هذا محمد صلى الله عليه وسلم وليس له سوى الإشراق وضحا فصونوه بما يرضى محمد على كل به صائي يوصي كما أوصى الإله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكان الكل يحفظه إلى أن أتانا طاهرا عدلا محمد وإدريس النبي سما مكانا عليا فيه نادى يا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح قد نجا من هول موج وكان شعاره فيه محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم لما كان ملقى بنار عداته نادى محمد صلى الله عليه وسلم فعادت كلها بردا سلاما وعن هذا ينبئنا محمد صلى الله عليه وسلم قد نال الذبيح به فداء به الآيات تتلى عن محمد صلى الله عليه وسلم ويعقوب الحزين إذا ترجى ليوسف كان يدعو يا محمد صلى الله عليه وسلم فوافاه بجلال وبشرى بأسرار رأوها من محمد صلى الله عليه وسلم وأيوب الذي قد شام ضرا تعوفي من شفاء أيدي محمد صلى الله عليه وسلم سليمان الذي قد حاز ملكا عظيما دائما يرجو محمد صلى الله عليه وسلم وموسى قد نجا من هول بحر وشق له بسر من محمد صلى الله عليه وسلم يعيش الخضر حيا طول دهر إلى يوم به يدعى محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى قد نجا من هول صلب برابعة ترقى من محمد صلى الله عليه وسلم وبشر قومه من قبل رفع سيأتيكم ويعقبني محمد صلى الله عليه وسلم وكل من سجيته مقر بأن الوصلة العظمى محمد صلى الله عليه وسلم ونور المصطفى في الكل يبدو فيعرف أنه حقا محمد وما زالت به الآيات تتلى لتأسيس النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم فحاز النور عبد الله لما أراد الله أن يبدو محمد صلى الله عليه وسلم وعند الذبح نجاه إلهي بنور قد بدا منه محمد صلى الله عليه وسلم فكان ابن الذبيحين المقفى ولم ينكر لتسمية محمد صلى الله عليه وسلم وكان النور يلمع في جبين كبدر لاح في رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم به شغفت نساء الحي حبا رجاء أن ينلن سنا محمد صلى الله عليه وسلم ويأبى الله إلا بنت وهب يفضلها ويرزقها محمد صلى الله عليه وسلم تراوده النساء خنا فيأبى ويحفظه الإله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله يرغب في زواج بآمنة التي نالت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ألا بشرى لها في كل آن ألا بشرى فقد وافى محمد صلى الله عليه وسلم ونودي في السماوات استعدي فقد آن الأوان إلى محمد صلى الله عليه وسلم ونادى الله يا رضوان زين جنان الخلد حبا في محمد لقد آن الأوان بحمل طه وحق بأن يجيء لكم محمد صلى الله عليه وسلم وقد حملت نساء الكون جمعا ذكورا عندما حملت محمد صلى الله عليه وسلم وقد نطقت دواب بني قريش بأن حملت مطهرة محمد تبشرت الوحوش به فهاجت كذا الحيتان في بشرى محمد وجن الأرض وافت كل حي تبشره بمن يسمى محمد كذا الأصنام خرت من علاها منكسة حياء من محمد صلى الله عليه وسلم وأعشبت الأراضي بعد جدب كساها الله بالهادي محمد صلى الله عليه وسلم به كسيت نباتا سندسيا وكم من قبل نادت يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جنى الجاني ثمارا قد تدلت عليه قطوفها بعلا محمد صلى الله عليه وسلم وآمنة رأت للرسل حقا مناما بعد أن حملت محمد صلى الله عليه وسلم وكل جاء يوعدها بخير يبشرها وبشراها محمد صلى الله عليه وسلم وعام الحمل عام الفتح يدعى لما قد فاض من جدوى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فكان الحمل في رجب ابتداء فكان النور يسري من محمد صلى الله عليه وسلم وفي شعبان كان الخير ينمو تشعبت المكارم عن محمد صلى الله عليه وسلم وفي رمضان كان النور يزهو فمن يدري يقول بها محمد صلى الله عليه وسلم وفي شوال ازدهت الأراضي بنور محاسن الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذي القعدة الأنوار حلت وبان النور يلمع من محمد ففي ذي الحجة الأملاك حجت إلى طه ونادوا يا محمد وجاء محرم وبه احترام وإكرام بهادينا محمد وفي صفر رجونا كل خير وقلنا حق قرب من محمد صلى الله عليه وسلم فلاح البدر يزهو في ربيع ربيع الخير أهدانا محمد صلى الله عليه وسلم وفي كل الشهور تجيء بشرى لآمنة بأن تهدى محمد صلى الله عليه وسلم تود بأن ترى منه المحيا وتؤمر أن تسميه محمد صلى الله عليه وسلم ولا وحما رأت في حمل طه ولا ثقلا وشرفها محمد صلى الله عليه وسلم وفضلها الإله به فكانت بطه خير أنثى من محمد صلى الله عليه وسلم لآمنة الرضي فضل بهي شريفة قومها رزقت محمد صلى الله عليه وسلم لقد فازت بسيدنا جميعا شفيع الناس في الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم على حواء فاقت في معان تفضلها على هذه محمد صلى الله عليه وسلم وفاقت مريم العذراء لما أتت والله بالهادي محمد صلى الله عليه وسلم وهل حواء قد حملت بطاها أم العذراء قد ولدت محمد صلى الله عليه وسلم حقيق أن آمنة استحقت جميع الفضل بالمولى محمد شهدت بأنها والله تحظى بجنات ويصحبها محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله معها في حبور وهذا القول يرضاه محمد صلى الله عليه وسلم فمن أورى سوى هذا فهذا على هذا يخاصمه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتم الحمل منها في سرور وترجو أن يجيء لها محمد صلى الله عليه وسلم فما شامت سرورا قد أتاها كيوم سرها فيه محمد صلى الله عليه وسلم وغنى بلبل الأفراح لما دنا وضع يكون به محمد صلى الله عليه وسلم فشمس القرب في أفق التهاني تسلم بالأمان على محمد صلى الله عليه وسلم فكل كهانة ذهبت وولت وجاء الحق صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم فإيمان لكسرى قد تداعى وفي هذا دليل عن محمد صلى الله عليه وسلم فنار أخمدت من بعد ألف إذا ما جاء مطفئها محمد صلى الله عليه وسلم وماء الفرش غاض وكان بحرا بليلة مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وكسرى قال ما تأويل هذا فقالوا يولد الماحي محمد صلى الله عليه وسلم سيمحو منك آثارا ورسما ويأخذ ما بأيديكم محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذ ما تراه بكل سيف وهذا الكون يملكه محمد صلى الله عليه وسلم فخاف الفرس من تأويل هذا فباتوا في ارتعاد من محمد صلى الله عليه وسلم وإبليس اللعين رأى ثبورا يكاد يموت من رؤيا محمد ينادي قد أتى الماحي بسيف ليمحو ما يرى منا محمد صلى الله عليه وسلم كأني بالصحابة ذو سيوف لضرب رقاب من عادى محمد صلى الله عليه وسلم أرى برق السيوف له شرار وأعلم أنها تحمي محمد صلى الله عليه وسلم كأني بالكتاب له دليل ويظهر في شريعته محمد صلى الله عليه وسلم كأني بالملائك كل يوم تسير وراء عادينا محمد صلى الله عليه وسلم كأني قد خذلت ولم يكن لي نصير من معادينا محمد صلى الله عليه وسلم وبلى في بكاء وانتحاب يقول فهل مجير من محمد صلى الله عليه وسلم وكانت ليلة الوضع ابتهاجا بها الأملاك قد حفت محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل ينادي باشتياق أتانا سيد هائم محمد صلى الله عليه وسلم فكاد الكون يرقص بابتهاج لمولد عزنا الباهي محمد صلى الله عليه وسلم ملائكة الإله أتت تهني لأم المصطفى طه محمد على البيت الحرام لهم أزيز بأصوات تنادي يا محمد صلى الله عليه وسلم فأعلام البشائر في انفراد على البيت الذي فيه محمد فكانت ليلة تزهو بنور وحسن ثم أنس من محمد صلى الله عليه وسلم ضامنة رأت لقصور بصرى وشأم من ضياطاها محمد صلى الله عليه وسلم وربك قد تجلى فاستنارت به الدنيا وهدانا محمد صلى الله عليه وسلم فجاءت مريم العذراء تصبو وترجو أن ترى حبا محمد وحور ثم ولدان حسان وفاح المسك من قربى محمد صلى الله عليه وسلم وجاء لها المخاض بكل رفق لوضع المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وقد فرحت بأوصاف التهاني ومن سعد السعود ترى محمد صلى الله عليه وسلم ووافتها طيور الحسن لما ترفرف بالجناح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وداعي الحب يدعوهم بمجد وكل الكون يدعو يا محمد صلى الله عليه وسلم رنت رنة البشرى وغنت طيور الأنس في معنى محمد صلى الله عليه وسلم تبارك ربنا لما حباها وفي الأحشاء سبحه محمد صلى الله عليه وسلم فنادى الله هيا يا حبيبي بسر الذات قد وضعت محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا يستحب هنا قيام لِتَعْظِيمِ الْبَشِيرِ لَنَا مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا أنت أحمد يا محمد مرحبا أنت جد الحسنين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men ra'a vecheke yes'ad merhaba ya kerim el valideyni merhaba يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا ما رأينا العيس حنت مرحبا بالسراء إلا إليك مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vel gamame kad azallet merhaba vel mela salla aleyke merhaba وعليك الله صلى مرحبا دائما طول الدهور مرحبا ما حدا الحادي إليك مرحبا في العشي والبكور مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem قد بدا من قاب قوس مرحبا ودنا حتى تدلى مرحبا وصل البدر اليماني مرحبا وبهذا البيت حلى مرحبا إخوتي صلوا وقولوا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على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 الله عليه وسلم sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدنا يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي ilmihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme 70 oldu mu? 70. 70 oldu mu? Salavat. 70 oldu mu? 70 oldu mu? Allah ala aleyhi خمس اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم آمين يا رب العالمين سلام الله يتبعه سلام فيتبعه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم سلام الله يا خير البرايا عليك يا مفضل يا محمد صلى الله عليه وسلم سلام الله ممزوج بمسكين على نور الهدى طه محمد سلام الله يا كهف اليتامى عليك من المهيمن يا محمد سلام الله نهديه إليه أمين الله في سر محمد صلى الله عليه وسلم لقد شرفت يا من هل نورا وعين الحق أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لقد شرفت كل الكون لما يسميك الإله لنا محمد فشرفت لنا بدون ريب ففازوا بالشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم برزت مكحلا فردا مصونا عليك الله يثني يا محمد صلى الله عليه وسلم عليك الله صلى كل وقت وسلم ما تلا عبد محمد خلقت مبرأ من كل عيب كما ترضى لنفسك يا محمد فمثلك ما رأت أحدا عيوني فمن نال الكمال سوى محمد فهل أحد أتانا عند وضع كما جاء الحبيب لنا محمد فجاء مكحلا سهلا ظريفا نظيفا ما به قدر محمد صلى الله عليه وسلم ووافى ساجدا من بعد وضع به يمتاز عن عيسى محمد صلى الله عليه وسلم ويرفع طرفه لله لما يشير به لخالقه محمد وحفته مواكب كل أنس تزف المصطفى طفلا محمد صلى الله عليه وسلم وطاف الأرض من بر وبحر وكل الكون شرفه محمد صلى الله عليه وسلم فمكة قد حمت فضلا عظيما وقد فازت بفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ويا شهر الربيع لقيت عزا فقد اهديتنا طه محمد ولو رمضان يفضله بصوم فهذا قد سما بعلا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الباب الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم اهلك اهل الاهواء والبدع اجمعين اللهم انصرنا عليهم وايدنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا واخذل جميع اعدائنا خذلانا كبيرا فدمرناهم تدميرا Allahümme ya Rabbena ve Rabbe kulli şey. La ilahe illa ente subhanek. İnna kunna minel zalimin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahim. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi'as Semavat Vel Ard. Ya Del Celal Vel İkram, Ya Del Celal Vel İkram, Ya Del Celal Vel İkram. Sen fazlu keremine Ya Rabbim Mevlid gecesinde cümlemizi Habib Edibi'nin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerine nail eyle. Amin. Himmetlerini üzerimizde daim eyle. Amin. Bizden razı olmasını nasip eyle. Amin. Bu mübarek gecede salatlarımızı, selamlarımızı, tehiyelerimizi kendisine, ruhu şerifine arz eyle. Amin. İsimlerimizle, babalarımızın adlarıyla, simalarımızla, suretlerimizle bizleri kendisine tarif eyle. Amin. Ve yarın ahirette elimizden tutmasın nasip eyle. Amin. En zor zamanlarda şefaat etmesin nasip eyle. Amin. İman son nefeste iman tehlikeye girdiğinde gelip şefaat ederek iblisi tard etmesini ve iman kelimesini bize tatlı tatlı okutmasını bize nasip eyle. Amin. Sünnetinden, Ya Rabbi sünnetinden, hidayetinden, tarikatinden, şeriatinden, hakikatinden ayrılmaktan cümlemizi muhafaza et. Allah'ım çoluk çocuklarımızda bu dua ilhak eyle. Amin. Sevdiklerimize bu dua ilhak eyle. Amin. Ölünceye kadar Habibin sevgisiyle yaşayıp, ölene kadar bu sevgi gün be gün ziyade olup, artarak daim olmasını ve artık son zamana kadar ana baba, evlat, çoluk çocuk, mal mülk hatta canımızdan ileri geçmesini nasip eyle. Amin. Onun sevgisinin nefsimizden, canımızdan, malımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan ileri geçirmeden ruhlarımızı kabza eyleme ya Rabbi. Bunu lafta konuşuyoruz. Bu suretten bizi kurtar ya Rabbi. Hakikate geçir bizi ya Rabbi. Bu sevginin hakikatine bizi eriştir ya Rabbi. Bir sünnetini canımızdan ileri tutmamızı nasip eyle. Amin. Bir hadisini her şeye ya Rabbi her şeyi bir hadisine feda etmemizi nasip eyle. Bir hadis-i şerifine, bir sünnetine karşı hiç kimseye Ya Rabbi taviz vermekten bizi muhafaza eyle. Sen fazl-ı kereminle ondan bize intikal eden bu şeriat, bu dini mübin İslam, bu sünnet seniye, bu ehli sünnet vel cemaat mezhebine sahip çıkmamızı nasip eyle. Malımızla, canımızla bu uğurda bizi fedakar eyle. Amin. Onun sünnetine, onun nişanlarına, onun yollarına, onun getirdiklerine düşman olan Başta bu ilahiyatçılardan olanları da hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. İslahı mukadder olmayan, dönmesi senin ilmi ezeliğinde mukadder olmayanlar var ise bunları sen bilirsin isimlerini, cisimlerini. Bunların şerrinden bu ümmeti muhafaza eyle. Amin. Çenelerini kapat ya Rabbi. Amin. Seslerini kes ya Rabbi. Amin. Programları iptal et ya Rabbi. Bunlara destek olanları da mahveyle. Bunlara maddi manevi güç veren sponsor olanların da bütün bereketlerini imha ile ya Rabbi. Ta ki batıla destek olamasınlar ya Rabbi. Batıla destek olacak, sünnet düşmanlarına destek olacak bir fert bırakma ya Rabbi. Amin. Ehli sünnetin yardımcılığını ziyade eyle. Amin. Ehli bid'ati zelil eyle, hakir eyle. Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ekonomik krizlerden muhafaza eyle. Depremlerden, zelzelelerden İstanbul'umuzu ve Türkiye'mizi, İslam vatanlarını muhafaza eyle. Suriye'deki Esed Müslümanlara yardım eyle. Amin. Esed zalimini bertaraf eyleyin. Bir an evvel ehli sünneti Suriye'de de, Irak'ta da, İran'da da, Filistin'de de, Yemen'de de, e, Doğu Türkistan'da da aziz eyle. Amin. Myanmar'da da, Ya Rabbi Arakan'da da, dünya neresinde zulme uğramış mazlum Müslümanlar varsa hepsini halas eyle. Amin. Hapishanedekilerini halas eyle. Amin. Esir olanları hürriyetlerine Ya Rabbi iade eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle darda kalmışların imdadına yetiş. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem mevlidi hürmetine hepimizin hayırlı işler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen fazla bereketli rızıklar ihsan eyle. Amin. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi elimizden, malımızı elimizden eksik etme ya Rabbi. Amin. Yiyeceğimizi, içeceğimizi evimizden, ocağımızdan eksik etme ya Rabbi. Amin. Kimselere borçlandırma ya Rabbi. Amin. Muhtaç etme ya Rabbi. Mevlid-i Şerif'in bereketlerini evimize, ocağımıza hülül ettir ya Rabbi. Mevlid-i Şerif bereketiyle bizi mahrum etme, bizi mahcup etme, bizi rüsvay etme. İki canda aziz eyle. Gönüllerimizi mesrur eyle. Uzaktan yakından gelenleri bu mübarek gecede aziz eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin izzetiyle teyit eyle ya Maddi manevi her sahada mansur eyle ya Uzaktan yakından dinleyenleri de bu dualara ilhak et. Sevenleri de bu dualara ilhak et. Allah'ım sen fazl-ı keremle sohbetlerimizi daim eyle. Kullarının kalplerini, gözlerini, kulaklarını lale güldeki sohbetlere tevcih eyle. Hidayet derslerine yöneldir ya Rabbi sapıkları dinlemelerinden muhafaza eyle. Amin. İnternetlerde vesaire şer odaklarında şey, İslam'ın ehli sünnetin aleyhine yapılan bütün faaliyetlere karşı cemaatlarımızı mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Şüpheye düşmekten muhafaza eyle. Amin. İmanlarımız sana emanet. Muhabbetlerimiz sana emanet. Sevgimiz sana emanet. Bu dini İslam'ın nişanlarına şair İslamiyet tazimlerimiz sana emanet. Bugüne kadar böyle getirdim. Bundan sonra da bu emaneti zayi etme. Ya Rabbel Amin. Ölene kadar bu şuurdan bizi mahrum etme ya. Amin. Şuurumuzu gün be gün ziyade eyle. Amin. Amin. Ve bu şuurumuzun ziyadesiyle imkanlarımızı da ziyade eyle. Amin. Maddi manevi her sahada imkanlarımızı artır ki ehli sünneti dünyaya yaymamızı bu vesileyle nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ehli bid'at çok güçlü. Bidat ehli çok güçlü. Ellerinde bürokratik imkanlar var, resmi imkanlar var, efendim maddi imkanlar var. Biz ehli sünnet zelil durumdayız. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, mevlid gecesi hürmetine bu işi tersine döndür ya Rabbi. Ehl-i sünneti aziz eyle. Amin. Bundan sonra ehli bid'atı zillete çevir ya Rabbi. Amin. Kim ehli bid'ate destek oluyorsa, yardım ediyorsa, tüm bu şeriatı sünneti bozma, iptal etmeye çalışıyorsa onların hilelerini iptal eyle ya Kur'an'a bile laf etmeye başladılar. Kur'an ayetlerine bile şüphe sokmaya başladılar. Hadis-i şerifleri tümden inkar ettiler. Resulullah sallallahu sakal şerifine, saç şerifine hakaret etmeye başladılar. Hem de bunu din adına hoca izleyen ilahiyatçılar yapıyorlar. Bunların şerrini bertaraf eyle ya Rabbi. Bunları ademe tebdil eyle ya Rabbi. Bunların ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şanı şerefine hakaret edenler, e, kuvvetine, gücüne hakaret edenler, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizim çok bağlandığımızı, çok sevdiğimizi, ortaya atarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şandan şerefinden tenkıs etmeye çalışanların gün be gün bütün imkanlarını tenkıs eyle ya Rabbi. Amin, Amin diyen dillerini harcahimden azad eyle. Amin. Şu mübarek gecede hastalarımıza, hastalıklarımıza acil şifa, Amin. dertlerimize deva, Amin. borçlarımıza edalar ihsan eyle. Cümle müşkilatımızı hallü asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Mahkemelerimizde kazanmak nasip eyle. Haklı davalarımızda kazanmak nasip eyle. Sen fazlu kereminle daha ne kadar sıkıntısı olan var. Çoluk çocuklarımızı ıslahtan aciz kaldık. Terbiyeden aciz kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetinin medediyle, himmetiyle terbiye eyle ya Rabbi. Yavrularımızı, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tahvil eyle. Hepsini namaz ehli, zikir ehli eyle. Kurban olduğum sana Allah'ın fazlu kereminle cümlemize muamele eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehimden azade eyle. Amin amin. Ne dua ısmarlayanlar varsa, kalplerinde ne dilek tutanlar varsa, ne hayırlı muratları olanlar varsa, şu mübarek mevlüt gecesinde okunan mevlid-i şerifler, getirilen salavat-ı şerifeler ve 30 bin miydi? Kaç salavat dedi? 40 milyon salavat olacak. 40 milyon salavat-ı şerife var. Diğer kardeşlerimizden hediye gönderenler bize var. Kimisi ulaşıyor, kimisi ulaşamıyor. Sen fazl-ı kereminde bütün bu salavat-ı şerifeleri kabule karin eyle. Amin okumuş olan hatmi şerifleri fazl-ı keremüyle kabule karin eyle. Hepsini ruh-u Resulillah hediye Şu saatte ishal eyle. Ravzayı, Itırnakini, Ya Rabbi Ravzayı Paki Mutahharasini, meleklerin kanatlarıyla, 70 bin melekenin kanatlarıyla kuşatılmış olan şu mübarek saatte Ravza-i Mutaharas'ta bizim de hediyelerimizi ishal eyle ya Rabbi. Bize de oradan selamlarımızın iadelerini acilen nasip eyle. O Habibinden gelen İade cevap mahiyetteki selamlarla iki cihan selameti bize ihsan et. Bütün belaları başımızdan kaldır. Bu saatten sonra bela gösterme ya Rabbi. Ayağımızı taşa çattırma ya Rabbi. Burnumuzu kanatma ya Rabbi. Hiçbir derde düşürme ya Rabbi. Sevgilinin hürmetine sev bizi ya Rabbi. Sevgilini sevmemiz hürmetine sev bizi ya Rabbi. Sevdiklerine, dostlarına yaptığın muameleleri reva gör bize ya Rabbi. Allah'ın fazlu kereminle ya Rabbi Alemin. Yuhasen bütün kardeşlerimize hayırlı muratlarına nail eyle. Eşleri hakkında, çocukları hakkında, geçimleri hakkında, hastalıkları hakkında, hastaları hakkında, kim torunları hakkında, kimler ne hususta ne hayırlı murat ve niyet tuttularsa bütün kalpler sana ayandır, gizliler sana beyandır. Kurban olduğum sana Allah'ım. Okunan Mevlid-i Şerif hürmetine emniyetler, emanlar, selamlar selametler, necahlar necatlar kurtuluşlar ve kazay hacetler ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım amin, Allah'ım amin. Dualarımızın kabulü için buyur. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Yarın gece sohbet olmayacağı için Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbih amin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şeriflerine ve sahabe-i kiramın ve ehli beyti Mustafa'nın ve ezvacı tahirat ümmatil müminin ervah-ı tayyibelerine hediye olmak üzere bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. El Fatiha mal İhlasat-ı Şerif.